العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نكهوالا إزهوال الله سبحانه وتعالى i neka salavat i salam našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam na njegove časne ashabe njegovu porodicu i sve one koji slijedi pravi put do sudnjega dana hvala Allahu Đelešanu na svim blagodatima naročito na blagodati upute Islama prije nego što počnemo jeli, sa našim hadisima uobičajeno jeli, samo da, vam, iskoristim priliku jeli, da vam ovako zajednički čestitam da kažem takabel Allahu minna minkum Allah Kabuli naša djela i badete, odnosno pokornost koju smo činili, koju činimo ovim Mubarek danima, da Kabuli sve jel, i badete, bilo da je pitanju namaz, post, sadaka, zikr i ono što je jeli, obiljež ovoga bajrama, to je kurban. Da Allah Kabuli taj kurban i da bude on ovaj, eh, da bude čišćenje za našu dušu ili čišćenje od grija. Mi smo danas u trećem danu jel, Kurbanskog Bajrama i ostaje još jedan dan također da napomenem da je vrlo bitno posjećivati rodbinu u ovim danima, posjetiti prijatelje, komšije, obnoviti pokidane veze, učvrstiti one veze koje nisu ili pokidane, jer ovo je vrijeme kada su ljudske duše malo više otvorene i kada se mogu oni, oni ovaj, problemi lakše rješavati među, međuljudski i mogu se lakše izgladiti. Hvala Allahu Đelešanu koji nam omogućio da je danas ovim barek danima, iako je mnogi smo možda zauzeti, da, da ne bi prekidali, mi smo prošli put jel, ovaj, to mi je govorili da ne prekidali ovaj, ovaj lanac, pa da i danas e, uradimo hajra u ovim barek danima. Jer ovo što ćemo danas čitati bit će svakako vrijednije zbog toga što se nalazimo u odabranom vremenu. Jer ovi e, kurbanski dani, jamu tešrihovi ovi jeli, dani kurbanskog bajrama, to je odabrano vrijeme, E, naj, među najvrednijim danima u godini u kojima se Allah veliča, spominje, uzdiže u cijelom svijetu. Znači to je zanimljivo, na cijeloj zemaljskoj kugli Allah se veliča, donosi se tekbiri, e, prinose mu se žrtve radi njega, kurbanu se čini i ovo su dani pobožnosti. Tako ja se nadam da će i ovi, ako Bog da trenuci, biti upisani u te stranice pobožnosti. Večerašnji prvi hadis je onako malo podug, pa će zahtijevati više strpljenja da ga budemo slušali govori o tome ko prespava ili zaboravi namaz, neka ga klanja kad se sjeti. Znači ovaj hadis sadrži taj propis, iako je veoma dug govori o jednom putovanju poslanika ali sallatu wasallam meshaba i govori o jednoj muđizi koju ćemo vidjeti u ovom hadisu. Ebu Katade je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi nam je održao govor i rekao: Vi ćete ići cijelo ovo poslijepodne i cijelu noć i doćete sutra inšala do vode. Ljudi su krenuli ne obazirući se niko ni na koga. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je išao sve do ponoći, a ja sam bio uz njega. Zadrijemao je i nagnuo se na svojoj jahalici. To jeste poslanik. Prišao sam mu i dizao ga dok se nije ispravio na svojoj jahalici, a da ga nisam probudio. Zatim je nastavio putovanje skoro do kraja noći. Tada se ponovo nagnuo na svojoj jahalici. Ponovo sam ga dizao sve dok se nije ispravio, a da ga nisam probudio. Zatim je nastavio putovanje sve do pred Tada se nagnuo više, više nego prethodna dva puta, nagnuo se toliko da je skoro pao s jahalice. Prišao sam mu i ispravio ga. Podigao je glavu i upitao ko je to. Odgovorio sam Ebu Katade. Upitao je otkada ovako ideš sa mnom. Odgovorio sam ovako idem s tobom od sinoć, cijelu noć. Rekao je Allah te sačuvao zato što si ti čuvao njegovog poslanika, Zatim je rekao, vidiš li da smo se izgubili od grupe? Zatim je upitao, vidiš li ikoga? Rekao sam, evo jednog je hača, a zatim sam rekao, evo i drugog. Kad smo se okupili, bilo nas je sedam. Nakon toga Allah poslanik sallallahu skrenuo je s puta, legao i rekao: "Pazite na naš namaz." Allaho poslanik alejhi salatu wasalam je bio prvi koji se probudio. Sunce je već grijalo u njegova leđa. Znači oni su, um, mislio je na sabah, pazite na naš namaz, odnosno sabah. Ustali smo zbunjeni. Poslanik alejhi salatu wasalam tada je rekao, jašite. Uzjehali smo i krenuli. Kada se sunce diglo, sišao je, a zatim je zatražio posudu za vodu ona je bila sa mnom i u njoj je bilo malo vode. Abdestio se na neuobičajen način, u posudi je ostalo nešto vode. Znači ovdje ima jedna fusnota, to je kaže, rekao sam Allahu poslanik, ali islat oslam je krenuo i nije odmah klanjao zbog postojanja šerijetske zapreke o kojoj nas je obavijestio u rivajetu koji prenosi Abu ovoj formi i nismo se probudili sve dok sunce nije izašlo. Poslanik ali islat nam je rekao, neka svako povede svoju jahalicu jer ovo je mjesto u kom je s nama šeitan, pa smo to uradili, a zatim je zatražio ibri pa se abdestio. Hadis prenosi muslim. Po ovom mišljenju autor je trebao navesti ovu predaju bez skraćivanja zbog veoma korisnih stvari koje ona sadrži. Znači, poslanik jashabi su ovaj, zaspali te, te večeri umorni, jeli? I probudili se, sunce je već bilo, izišlo, nisu klanjali saba. I poslanik ali je sada nije odmah klanjao, nego su otišli s tog mjesta. Zbog toga što je postojala, još rijetski razlog, jer je kazao to je mjesto puno šeitana. Jer su nas oni jel, zabavili, odnosno uspavali, pa nismo ustali na saba. Kaže, zatim je rekao je čuvaj nam svoju posudu jer će se za nju čuti. To jest, e, smanji vodi nego obič, pardon, e, to je najava muđizi. Ovim je poslanik Ali Islat nam htio da najavi muđizu vezan za ovu vodu. Zatim je Bilal proučio ezan. Poslanik Ali Islat nam je klanjao dva rekata sunneta, potom uklanjao dva rekata saborskog farz namaza i poslije toga postupio je kao što postupa svaki dan. Zatim je uzjahao, pa smo i mi uzjahali svoje životinje. Počeli smo jedan drugog, drugog šapatno pitati šta je otkup za ovo što smo učinili s našim namazom. To je šta je otkup što smo zakasnili, nismo klanjali na vrijeme. Poslanik ali Salat Veselam tada je upitao, zar vi nemate u meni uzor? U spavanju nema grijeha. Grijeh je onome ko ne klanja namaz sve dok ne dođe vrijeme drugog namaza. Šta je poslanik ali Salat sam htio kazati? Znači ovaj ćemo hadis usput mačiti pošto je dug da se ne bi vraćali kasnije. Ovi su ashabi se raspitivali, šta ćemo sada? Jeli, prespavali smo namaz, šta je otkup, kefaret. A poslanik je rekao, zar joj nemate u meni uzor? U spavanju nema grija, znači nije grije spavati i nije grije prespavati namaz, nenamjerno naravno. Poduzeti sve, još je poslanik ali sam sam kazao, pazite na naš namaz, ali desno se da svi prespavaju. To je čudno, jel? Zanimljivo. Ne samo umor, nego je bio razlog što je baš na tom mjestu što je bilo malo veće prisustvo šeitana. I kaže, grijeh je onome ko ne klanja namaz sve dok ne dođe vrijeme drugog namaza. Znači grijeh je onome ko odgađa namaz, ko odugovlači, onda kad okrene se došlo vrijeme drugog namaza, nije klanjao. To je grijeh. Međutim, ovaj, e, ako se prespava ili se ovaj, zaboravi, to je već nešto drugo, ne namjerno. Ko ovako uradi, to jest propusti namaz, neka ga klanja kad ga se sjeti. Pa kada njegovo vrijeme dođe sutra, neka ga ne propušta više nego neka ga klanja u prvom vremenu. Zatim je upitao, šta mislite šta su ljudi uradili? Potom je rekao, ljudi su osvanuli i izgubili svog poslanika, ali salatu Ebu Bekri Omer će reći, Allahu poslanik, ali salatu je iza vas i nemoguće je da vas ostavi. Ljudi će reći, a poslanik je zaista pred vama, pa ako poslušaju Ebu Bekra i Omera, bit će u pravu. Došli smo do grupe kada je dan već podosta poodmakao i kada se sve užarilo. Ljudi su rekli, u poslaniću, upropašteni smo, ožednjeli smo. Znači ovi su u toj noći malo izgubili tu grupu s kojom je bio poslanik ali se nam nisu znali jesu oni ispred njih ili iza pa su nagađali jel? mada je poslanik ali nam bio iza njih kaže rekao je nema, nema vama propasti a potom je rekao oslobodite mi moj mali vrč znači to je ona posuda s vodom Zatražio, zatražio je posudu za abdest i počeo je Allahu poslanik sipati, a Ebu Katade ih pojiti. Samo što su ljudi vidjeli vodu u posudi navalili su. Allahu poslanik alejselatu rekao je lijepo postupajte sa svim ljudima, svi će se napojiti. Tako su i postupali. Allahu poslanik alejselatu je počeo sipati, a ja ih napajati tako da nije ostao niko osim mene i Allahu poslanika alejselatu Zatim je lao poslanik na svoj rekao mi pij. Rekao sam ja, se neću napiti dok se ti ne napiješ. Allahu poslaniće. Rekao je onaj ko napaja narod zadnji pije. To jest onaj ko napaja on treba da zadnji pije, ne da sebe prvo napije ili umeđu Napio sam se vode pa se napio je Allahu poslanik Ali salatu Ljudi su krenuli napojeni i odmorni. Abdullah ibn Rabbah je rekao, kada sam govorio ovaj hadis ljudima u glavnoj džamiji, Imran ibn Hosein je rekao mladiću, pazi kako pričaš, jer sam ja jedan od jehača u toj noći, od onih koji su jeli, bili u, u toj skupini. Rekao sam onda si ti znaniji o tom hadisu. Upitao je čiji si ti? Odgovorio sam ja sam od Ansarija. Rekao je onda pričaj jer vi ste znaniji o vašim hadisima. Pa sam ispričao ljudima hadis. Imran je rekao, bio sam svjedok te noći i ne znam da je iko to zapamtio kao što sam ja. Znači ovaj hadis kao što vidite poduži hadis koji e, glavna tema hadisa je e, šta uraditi kada se prespava namaz i kada se zaboravi. Znači to je e, jednostavan propis kada se prespava namaz odmah treba se klanjati dok, dok ustanemo. Prvo što znači klanjali su sabah namaz odnosno prespavali pa su ga klanjali kada je sunce već bilo podmaklo i propisano je znači da se uči ezan kao i da se na vrijeme klanja, jeli? I poslanik Ali Islateslam kao što vidimo nije odmah klanjao nego je malo odgodio dok nije napustio to mjesto obrazlažući to činjenicom da, je to, na tom mjestu dosta šeitana koji su bili glavni uzrok da se on prespavao. To je znači bilo ovaj, obrazloženje poslanika Ali Islateslam. Druga stvar koja se spominje u hadisu jeste e, muđiza koja se desila ovdje, to je da je poslanik Ali Salatu napojio, odnosno abdestio, svi su abdestili iz tog malog vrča koji je pripadao u Katadi, napili se svi vode i opet je ostalo, znači je koje se radilo malim količinama vode. Ova muđiza se poslaniku Ali Salatu ponavljala više puta, jel? Eh, za ovaj hadis su vezan neki eh, adabi, odnosno lijepo, lijepo ponašanje. Od eh, te neizmjene ljubavi, pažnje prema poslaniku, ali i salatu vidimo da su ashabi njega pazili više nego roditelje svoje, više nego majku i oca. Ebu Katare cijelu noć pazio iza njega i je li ispravljao ga kada bi on ono kunja uspavao da ne pao sa jahalici. I na kraju ga je poslanik, ali i nagradio za to. Putio je dovu, da Allah sačuva onoga je koje je sačuvao ili koje je čuvao Allahovog poslanika. Također, kada su napojili, ovdje kada su pojeli ostale ashabe, jeli, rekao je ja se neću napiti dok se ti ne napiješ o Allahov poslaniće. Poslanik je rekao, onaj ko napaja narod zadnji pije. Znači, od edeba je da onaj ko poji, a to je hizme drugima, i to je najbolji, da prvo napoji drugi, da sebe zadnjeg napoji, pa makar mu i ne ostalo ništa. Makar mu ne ostalo ništa. To je ono davanje prednosti ili drugim, drugim muslimanima u odnosu na sebe. Inače, znači, glavni propis koji, treba, trebamo zapamtiti u ovome hadisu jeste da kada zaboravimo namaz ili kada ga prespavamo, trebamo ga odmah klanjati. Kao da ga klanjamo na vrijeme. Znači, isti propisi važi, osim ako imamo neki E, sporedni razlog da ga odgodimo. Kao što je ovaj bio za vrijeme poslanika, ali salatu nam ili naravno ako se desi da smo ustali nečisti, trebamo svakako ili okupati pa onda klanjati taj namaz. Kaže poslanik ali salatu nam ko ovako uradi, neka ga klanja kad ga se sjeti, pa kada njegovo vrijeme dođe sutra, neka ga ne propušta više nego neka ga klanja u prvom vremenu. Ovdje je znači šare da treba pa voditi brigu o namazu i ako nam se i desi da propustimo namaz, to nam treba biti opomena i jedan dodatni posticaj da vodimo veću brigu o namazu, da ga klanjamo u prvo vrijeme, ne samo što je namaz u to vrijeme najvrijedniji, nego što namaz u to vrijeme, kada ga obavimo u prvom vremenu, ovaj, on je, taj namaz je, mi ga bolje doživljavamo i manja je mogućnost da ga, da ga zaboravimo. Jer ako odgađamo namaz, pa kažemo sad još malo dok uradimo ovo, dok uradimo ono, taj, sve smo u većoj mogućnosti i opasnosti da taj namaz zaboravimo i propustimo. Posebno kažem u ovim vremenima kada vrijeme ovaj, veoma brzo prolazi. Sljedeći hadis govori o namaz u odjeći iz jednog dijela. Kaže Nebi urediti radijallahu anhu enne sajlen sela Rasulallahi sallallahu alaihi sallame ani salati wahid فقال eveli kullikum ثوبان Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je neki čovjek pitao Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam o namazu u odjeću iz jednog dijela, pa je rekao zar svako od vas ima odjeću iz dva dijela. Či znači, za vrijeme poslanika alaihi sallatu bio bio običaj u to vrijeme da nose odjeću iz dva dijela. Gornji dio i donji. Pa su upitali poslanika, ali se to nam odjeći, da se klanja odjeći iz jednog dijela, je to dozvoljeno? Pa je poslanik, ali se nam, znači u ovom narodnom hadisu to potvrdio da je dozvoljeno. Znači dozvoljeno je klanjati, bitno je pokriti znači onaj stidni dio tijela i dozvoljeno je klanjati zagrnut samo u jednoj odjeći. Inače u namazu, e, kada klanjamo, znači samo da se posjetimo, za muškarca od pojasa, odnosno od pupka pa do ispod koljena ili do koljena po nekima, to je stidno mjesto za namaz i, i, i mimo namaza. Neki također uvjetuju da se pokriju ramena, međutim, uh, ispravnije mišljenje da pokrivanje ramena nije obavezno. Pokrivanje ramena nije obavezno, nego da je ono što trebamo pokriti od stidnog dijela, odnosno od svoga tijela namazuje je od pojasa pa do ispod koljena. To je minimum svakako. Jel? To je minimum pokrivanja odjeći u namazu. I mimo namaza. Za ženu zna se, znači, sve osim e, znači, lica i šaka, po nekima i stopala u namazu. Međutim, ispravnije je da, znači, da se tu izuzmeju samo lice i šake. Sljedeći 231. hadis An Omer ibn Abi Seleme radijallahu anhuma kala ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi sallame fi thawbin wahidin muštemilen bihi fi bejti ummi Seleme Vadijan tarefihi ala Omer ibn Abi Seleme radijallahu anhu je rekao vidio sam Allaha poslanika ali salatu wasalam u kući Ummi Seleme kako klanja u jednoj odjeći kojom se ogrnuo i stavio njene krajeve na svoja ramena. Znači ogrnuo, se znači jednom, jednom odjećom, jednom komadu što je kažem potvrda ovog prethodnog hadisa. Sljedeći 232. hadis klanjanje u prugastoj odjeći. A Iša radijal anha je rekla, lao poslanik sallallahu je ustao i klanjao u odjeći s prugama. Nakon što je završio namaz, pogledao je u njih i rekao, otiđite s ovom odjećom kod Ebu Džehma ibn Huzeife i donesite mi odjeću bez pruga, jer me ova odjeća odvraćala od namaza. Nije zabranjeno klanjati u prugastoj odjeći nije zabranjeno klanjati u šarenu odjeću, jeli? Međutim, pokuđeno je nositi odjeću bilo da je mi nosimo ili neko drugi koji je ispred nas, odjeću odveća pažnju klanjača. Jer osnova je da e, klanjač musalija u namazu bude skrušen i posvećen namazu. Zato je jedno opće pravilo, bilo da se radi o odjeći ili ukrasima džamije, da sve što odvraća pažnju klanjača da je to pokuđeno. Bilo da se radi o nekim posebnim šarama na zidovima, u džamijama, bilo da se radi o nekim natpisima, bilo da se radi, ovaj, pa evo recimo i na ovim tepisima, recimo ovo ovaj, poklon, što piše poklon saudijskog, fisko-saudijskog teta, to može klanjaču odvratiti pažnju. Jednostavno, posebno šetan kada je aktivan, da čovjek čita to namazu, da mu ovaj, odvraća pažnju od, od biti suštine namaza i ovaj, da da tako bude manje skrušen. Zato je po islamskim učenjacima pokuđeno mekru da se džamije ukrašavaju. Izuzmeju se tu neki ajeti ili hadisi koji su direktno vezani za, za sam namaz, koji su direktno vezani za jel, skrušenost namaz, koji nam mogu pomoći. To nije pokuđeno da se nalazi po zidoma, jel tako? Posebno treba voditi brigu pažnju odjeći kada odlazimo u džamiju, da na naše odjeći nema određenih natpisa ili slika, ne daj Bože, pa da tako, ovaj, da tako uzvraćamo, odvraćamo pažnju klanjača. To je nerijetko se može naći kod nas. Pa i djeci treba govoriti djeci da ne odlaze, nose neke dresove, jel, futbalera, pa dođe u džamiju, klanja namaz, piše mu Kristijano ili Ronaldo neki tamo. Ili, ovaj, bez obzira šta piše, odvraća to pažnju klanjača treba oblačiti što, jednostavniju odjeću. Također isto džamije trebaju da budu ovaj, prostete što jednostavnijim ovaj, čilimima i tako dalje. To je naravno se odnosi na one koji to mogu da, da utiču na to i da to mijenjaju. Bilo je slučajeva, recimo, klanjata ispred musliman dobar, jel, obuko majicu sa lobanjama na leđima. To je stvar koje musliman mora, mora voditi brigu odjeći svoju ne može svašta nositi. I neki natpisi sa um, američkim tamo, jeli, glumcima, u nekim kaubojima i ostalim. To mora se voditi briga. Čak i naša djeca. Mi moramo voditi brigu o tome da ne nosi. Na stanci bio je Pendija nosio slika nekakva, šta ja znam, muškarca ovaj, i na tu i tu, na trenerci. Hvalio Kažem, mislim, namaz je, namaz ispravan, ali pokuđeno zato što odvraća pažnju. Posebno pa ako se radi o slikama, to je nešto drugo, još je, još je gore. Jel? Sljedeći 233. E, namaz, klanjanje na Hasuri, Isak ibn Abdullah ibn Abi Talha prenosio Denes ibn Malika da je njegova nana Mulejke pozvala lao poslanika ali salatu na jelo koje je napravila. Nakon što je poslanik ali salatu jeo, rekao je ustanite da vam klanjam. Enes ibn Malik je rekao, došao sam do naše hasure koja je već bila pocrnila od dugotrajne upotrebe pa sam je popuskao vodom. a poslanik ali islatu sam je stao na nju. Poredali smo se ja i siroće iza njega, starica je stala iza nas. Allaho poslanik ali islatu sam je klanjao dva rekiata, zatim otišao. Ovdje se hoće kazati da, da kada je u pitanju prostirka, da to ne mora biti nešto posebno, jeli, da se može klanjati na bilo kakvoj prostici koja je čista, može biti i poderana i može biti i prašnjava, može biti o, i ovaj, da je promijenila boju zbog ustajalosti, da je pokisla, nema smetni znači, da se klanja na takvim, na takvim prostirkama. Također ovaj hadis govori kako treba da se porida u namazu, da ako su trojica, znači da idu da imam ide naprijed, pa onda idu muški, a iza njih idu, idu jel, žene. I poslanik Ali Salatu ovdje tio radi bereketa, radi vrijednosti namaza za njim da, jeli, ovaj, da i ovi koji su ga pozvali, koji su ga pozvali na jelo, na objed, da im uzvrati na neki način pa da klanjaju, da klanjaju zajedno kako bi imali vrijednost, posebnu vrijednost od namaza sa poslanikom, ali Sljedeći hadis 234. govori o klanjanju u obući. Sejid ibn Jezid je rekao, upitao sam mene sebi malika je li Allahov poslanik, ali i salatu klanjao u obući? Odgovorio je da. Inače, uopće je dozvoljeno klanjati, bez obzira što se u obući hoda, je li, ovaj, dozvoljeno je klanjati i poslanik, ali i salatu je više prilika klanjao i nekada i upućivao na to da se klanja u obući, <clears throat> kako bi se razlikovali od jevreja jel, koji, su, koji uvijek klanjaju bez obuće. Naravno ovo se odnosi kada klanjamo napolju ili nekom mjestu gdje nije potrebno da skidamo obuću, a u džamijama svakako jel, koje su proslete i koje su čiste klanja se bez obuće. 235. hadis govori o prvoj džamiji na zemlji. Kaže Abu Dharr pitao je Allaho poslaniće koja je prva džamija sagrađena na zemlji? Odgovorio je Mescidul Haram. A koja onda upitao sam se odgovorio je. Koliki je vremenski razmak između njihove gradnje upitao sam 40 godina. A gdje god te inače zatekne namaz, klanjaj jer to je mesčid, rekao je poslanik Aleyhisvalatus. Prva, prvi ovaj hram, odnosno prva džamija ili mjesto za klanjanje građevina koja je sagrađena zemlji je Mesčidul Haram. E sad ima različitih predaja o tome koga i kada prvi put se gradio, pa spominje da ga se gradio prvi put Adem selam Negdje spominje da ga se gradio Ibrahim selam, prvi put sa svojim sinom Ismailom. A u nekim predajama spominje se da su ga se gradili Meleki. Pa su islamski učenjaci pokušali da spoje sve te predaje i kazali su prvobitno kada na zemlji nije nikoga bilo, sagradili su melek mesečidor haram ili kavu. Pa je se znači nakon eh, kada je Adem Selam, došao na zemlju, kada je nastanje na zemlji, on je obnovio Kaabu, sagradio je, znači iznova je sagradio. Pa nakon određenog vremena kada je, jeli, ovaj, kada je Kaaba nestala, odnosno srušila se, da je, da je Ibrahim a.s. ponovo sagradio sa svojim sinom Ismailom i od tada ona ima svoj kontinuitet, jel, postojanja. Tako da se ove predaje mogu tako povezati i spojiti. I Mesjidul Haram je naj, ova, stariji, starija džamija najstariji mesjid na zemlji, na zemaljskoj kugli. I on je najvrijedniji mesjid. Najvrijedniji mesjid u kojem namaz vrijedi stotinu hiljada namaza, to vam je poznato. I koji je sad ovim danima aktuelan hađ tavafi, gdje hađe provode te dane, koriste tu priliku da, da zarade što je moguće više sevapa i dobrih djela. Nakon toga sljedeći ovaj, je Mesčid al-Aqsa, koji je sagrađen nakon Mesčid al-Haram, Mesčid al-Aqsa, koji se nalazi u Jerusalemu ili Kudsu, a vremenski razlog između njihove gradnje je 40 godina. To znači da je jedan veoma kratak period. Kratak period između njihove gradnje. Sad da li se to odnosi na ovaj, e, gradnju Ademovu ili gradnju Ibrahimovu, najprije će biti da se to odnosi na, e, nakon Ibrahimove, jel, i nakon Ibrahimove gradnje, 40 godina nakon toga da je sagrađen e, Mesčid Aksa. I poslanik Elih na kraju hadisa kaže, a gdje god te inače zatekne namaz, klanja je to je mesčid. Ovo je olakšica, odnosno jedna od stvari od posebnosti poslanika alaih koje, koja se spominje u drugom hadisu i kaže a cijela zemlja mi je učinjena mesčidom znači gdje god, gdje god nas zatekne namaz možemo klanjati to je olakšica ovome umetu bez obzira na bilo kojem mjestu na putu, na zemlji, na ledini na drvetu, na kamenu možemo klanjati jer e, cijela zemlja je čista kao što je to kazao poslanik Ali Status. I to je i ovaj hadis govori e, nije spomenuto slučajno je li ovaj, nije spomenu slučajno sa ovim ostalim hadisima. Govori se prva sagrađena džamija, možda je autor trebao da naslovi ga jeli, na drugi način, jer poruka ovog hadisa je da se treba voti briga o namazu. Pa gdje god da te zatekne na vrijeme, tu klanjaj. To govori o tome treba voditi brigu o namazu da se klanja u njegovo vrijeme. Bilo gdje, znači ne možemo nekada ljudi nalaze banalne neke razloge da odgode namaz, pa ga klanjaju ono pred kraj ili spoje ga kad nemaju potrebu da ga spoje, s drugim namazom. Namaz je najbolje klanjati, to je najvrijednije djelo. a salatu ala vaktiha ili fi vaktiha, namaz u njegovo ili na njegovo vrijeme. To je najbolje djelo. I e, ako smo u putu, staćemo pored puta, ustavit ćemo klanjati u vrijeme. Abdest lijepo klanjati. Nekada mi lako lakomisno veli, tu imamo širine, tu imamo olakšicu, pa odgodimo. A nemamo razlog da odgodimo namaz. Nemamo razlog da odgojimo da ga spojimo. Nama se spaja samo kada imamo potrebu za tim, veliku potrebu. Kada ne možemo klanjati ga na vrijeme ili imamo veliku poteškoću da ga klanjamo na vrijeme. Prolazimo kroz neku neprijateljsku teritoriju, ne smijemo klanjati, pa ćemo ga odgoditi i spojiti recimo podne sa ikindijom i lakšom sejacijom. Ali bez potrebe spajati Ja sam primijetio kod breće ovako ovih muslimana, dobri, jel? Za sitnicu oni spaju namaz putuje iz Sarajeva u Zencu, klanja ovdje ovaj akšam i ovaj jaci. Pošto klanjaš jaci koji je pospojan putnik. Gdje piše da treba spajati namaz? Putniku jeste dozvoljeno spajati namaz, ne samo putniku, nego drugima. Samo kada postoji potreba za tim. A kada nema potrebe, ne, ne spaja se namaz. Drugo je skraćivanje. Putnik može skraćivati uvijek, jel? Ali spajati ne može uvijek i ne mora uvijek spajati kada je nevrijeme neko, kada je recimo velika hladnoća, to su neki uvjeti koji nam daju opravdanje da možemo spojiti dva namaza. Ali kada nemamo razloga, neka smo na putu, ne spajamo. Jer namaz je najbolje njegovo vrijeme. I posebno ako ta, time gubimo džemat. Ako džemat ne spaja, mi spajamo. Klanjamo, od, spojili smo, odnosno. Znači, drugo, ako, ako ćemo proći kroz neki, neku, neki prostor gdje ne smijemo se zaustavljati, ako ovaj, ne klanjamo namaz tu, proći će nas namaz. Tada možemo spojiti prije. Tada možemo prije spojiti, ali bez razloga ne smijemo. Znači ovdje moramo napraviti razliku između skraćivanja i spajanja namaza. Znači, da ponovim, skraćujemo namaz uvijek kad smo na putu, uvijek, mada je dozvoljeno klanjati potpunjeno, mi smo to već spominjali kod nekih hadisa, ali to je olakšica. I bila praksa poslanika, ali nam da uvijek skraćuje, a Spajanje znači samo kad imamo potrebu, kad ne možemo klanjati na vrijeme. Večera smo, hvala Allahu Đelešanu, došli do 259. hadisa, koji govori o tome koliko salija, odnosno klanjaš, treba biti udaljen od sutre, odnosno preglede koju stavi ispred sebe u namazu. Pa kaže, an Sahlin ibn ibn Sa'din, Sa'idi radijallahu anhu ma kane كان بين musalla rasulillahi sallallahu صلى الله عليه al بين الجدار ممر الشاء Sehel ibn Sa'de Sa'idi radijallahu anhu je rekao između mjesta seđde Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam i zida bilo je toliko koliko oca može da prođe. Znači ovo je bila praksa Allahova poslanika alaihi salatu da se približi sutri, odnosno pregradi mi smo prošli put govorili da pregleda može biti bilo šta. Može to biti zid, drvo, kamen. Može biti čovjek koji sjedi ispred tebe. Može biti čak i e, jeli, povučena linija na zemlji, na pijesku, gdje klanjamo, na mjestu gdje klanjamo. Cilj je, rekli smo da onemogućimo da ispred nas prolazi ljudi, životinje, koje nas mogu omesti u namazu i da nam tako umanje nagradu za taj namaz, sevap. I da nas sam posjetim, rekli smo također da je većina uleme na stanovištu da prolazak ženi, e, prolazak e, jeli, psa ili onoga drugog što je spomenuto u hadisima, da ne može pokvariti namaz ni u kom slučaju, nego samo može umanjiti njegovu nagradu. Umanjiti njegovu nagradu za taj namaz koji je obavljeno. Ali u svakom slučaju vidimo da je poslanik Ali salatu pučio poučio svoje ashabe, a tako i nas, jeli, da vodimo računa i u najsitnijim detaljima svoga namaza pa da postavimo sutru ili da nađemo sebi ispred sutru, to može biti, rekao sam, zid, bilo koji drugi predmet. Sljedeći hadis kojeg prenosi Aisha Delanha anha govori o ležanju pred klanjačem. Da li je dozvoljeno ležati ispred klanjača? Aisha radijallahu anha nakon što je pred njom spomenuto da prolaz psa, magarca i žene prekida namaz, rekla je uporedili ste nas sa magarcima i psima. Znači bila je ljutita. Ona im je to osporavala, jel? kada je čula za onaj hadis koji smo prošli put spominjali, da namaz prekida jeli, pas, magarac i žena. I to smo objašnjavali prošli put, jel? Tako me Allaha vidjela sam Allahov poslanika, sallallahu alejhi kako klanja dok sam ja na dušeku ležala između njega i kibli. Ponekad bih osjetila neku potrebu, pa bi mi bilo nezgodno da sjednem i uznemirim Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam nakon čega bi se nečujno izvlačila pored njegovih nogu ili ispred njegovih nogu. Sada e sad ovaj hadis, u njemu Aisha radijal anha osporava je li to što su poređene sa magacima ili psima i da one prekidaju nama sve žene. Kažu islamski učenjaci da je ovaj hadis u stvari da je derogirao onaj hadis o, o debu Dera kojem se spominje da žena jeli, pas i magarac prekidaju namazak ako prođu ispred. Neki to smatruju da ovaj hadis je derogirao onaj prethodni jer je kasnije izrečen. Dok drugi kažu da je Aisha Radjelanha tim postupkom, time što je ležala, eh, htjela kazati ili dokazati da ležanje žene ispred klanjača, pa čak i prolazak, ne kvari, ne kvari namaz. Htjela, htjela je znači tim činom to dokazati, te ne kvari namaz. U svakom slučaju, dozvoljeno je, znači ako neko leži ispred nas, s tim da neki islamski učenja smatruju da je to pokuđeno, dozvoljeno je da klanjamo ako neko leži ispred nas. Ali u svakom slučaju, kažem, treba izbjegavati takve scene, jer, kažem, neki islamski učenjaci kažu da je to pokuđeno. Sljedeći hadis govori o okretanju prema kibli. Okretanju prema kibli. Mi znamo da se muslimani u namazu okreću prema određenom mjestu, da je to centar prema kojem se okreću svi muslimani u svijetu i uklanjaju, a to je Kaaba, jel Kaaba u Mekki, Betul Haram ili u Mekki. Kibla muslimana u Mekiji ona je simbol njihova jedinstva, simbol zajedništva. Ona je u stvari simbol tevhida, Allahove jednoći. Ona simbolizira tevhid ili Allahovu gdje se ljudi, jeli ovaj, gdje ljudi tavafe oko Kjabi, oko jednog centra, jednog epicentra, gdje se svi ljudi okreću ka jednom mjestu, to simbolizira Allahovu jednoću, da je Allah jedan, jedini, da on jedino se obožava, da on jedino zaslužuje da mu se bade čini. I zaista je Kaaba jedno najsvetije mjesto muslimana. I ona je njima duboko u srcima i uzvišen Allah je dao da ljudska srca žude za Kaabom. Da žude za Kaabom, da žude da je posjeti, da obavi hađ i da je posjeti u drugim prilikama. I onaj ko jednom obavi hađ ili ko jednom posjeti Kaabu, uvijek dok je god živ njegova duša teži ovaj, da, da je posjećuje što je moguće više Bez obzira koliko puta prije odlazi ovaj, do Kjabe i posjećivao Kjabu. To je znači Allahov, ono što Allah ulio u srca mu'mina vjernika, da im je Kaba u duši, da im je Kaba taj sveti, to sveto i najsvetije mjesto da im je u duši. I najdraže mjesto na svijetu. Kao što je bila najdraža, odnosno i Meka, najdraža Allahom poslaniku, i salatu osram. Allahom poslanik, i salatu je u početku eh, se okretao dok je bio u okretao se kada je obavljao namaz prema Bejtul Makdisu i prema Kjabi. I prema Bejtul Makdisu i prema Kjabi. Međutim, kada je stigao u Medinu, kada je učinio hijđru 16 ili 17 mjeseci po drugim predajama rivajetima, poslanik Ali salatu wasalam se okretao samo prema Bejtul Makdisu, zato što je Kjaba bilo u suprotnom smjeru. Okretao se prema Bejtul Makdisu, to mu je bila kibla Međutim, Žarko je želio, zato što je njegovo srce bilo vezano za Kabu za Meku, Žarko je želio da, da se promijeni kibla. To jeste od Allaha je očekivao to, pa je Allah Đelešanu objavio ajet o promjeni Kibli. Favalli veđheke šatran mesčidil haram, a ti svoje jeli, lice okreni prema mesčidil Haram. I onda su kasnije, jeli, eh, kada je objavljen taj ajet u, toj noći, Sutrada na sabah namazu muslimani su u Kuba, u do Kuba klanjali sabah, okrenut prema Bejtul Maktisu, pa je prošao jedan od ashaba od Ensarija koji je saznao za promjenu kible, a ovi još nisu znali i obavijestio ih je, pa su se oni okrenuli u namazu. Nisu prekidali namaz, nego su se u namazu okrenuli prema e, kibli, um, ovaj, prema Kjabi u Meki. Za ovaj hadis se vezano nekoliko e, propisa, to je prije svega da je okretanje prema kibli jedan od uvjeta valjanosti namaza. Da se moramo okrenuti u namazu prema kibli. To je štart za valjanost namaza. Međutim, ako nismo u stanju da odredimo gdje je kibla, potrudit ćemo se pitati, e, upotrijebiti neke druge jeli, objekte koji nam mogu pomoći da odredimo kiblu. I ako nakon toga klanjamo jeli, namaz pa nam se, pa poslije utvrdimo da smo klanjali u pogrešnom pravcu, po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka nećemo taj namaz obnavljati, jer smo sve dali od sebe da ga da pronađemo pravac kibli. Što se tiče na file, jer na file namaza, tu postoje izuzeci. Na filu namaz možemo klanjati kada smo na jahalicu, odnosno u prevoznom sredstvu, možemo klanjati ne okrenuti prema kibli, to je olakšica za nafilu namaz. Dok je za farz uvjet, osim ako smo prinuđeni, čak i u farz namazu, ako smo prinuđeni da, da se okrenemo od kible svojim licem, možemo to učiniti. To je nužda. Recimo ako se radi o nekoj vremenskoj nepogodi gdje ne smijemo okretati leđa tome, ili se radi o neprijatelju ili o zvijeri koja nam može nauditi, tada nećemo se okretati prema kibli, zato što nam je život ugrožen. E, na filu namaz rekao sam možemo klanjati na jahalici, e, a da se ne okrenemo prema kibli, također na prevoznom sredstvu. Međutim, kažu islamski učenjaci da se to odnosi i na e, situaciju kada nismo u prevoznom sredstvu ili na jahalici. Da ne moramo biti okrenuti prema kibli kada klanjamo na filu. Međutim, hadisi koji se spominju o ovome, govori da je poslanik se nam klanjao na jahalici, na filu okrenut suprotno od kibli. U svakom slučaju e, ovdje moramo da napravimo razliku između farza i fili. Kod farza moramo, to je uvjet, šart, a kod nafile nije. S tim islamski učenjaci kažu da je to da tada gubimo pola nagrade od pola nagrade od nafile. Sljedeći hadis govori također o promjeni kible od Mesjidu al-Aqsa ka Kjabi. Kaže, Elbera, Elbera ibn Azib radijallahu anhu je rekao, klanjao sam sa poslanikom sallallahu alaihi sallame prema Kudsu 16 mjeseci, u jednoj predaj se spominje 17, jeli, sve dok nije objavljen ajet sure El-Bekare, 144, jeli, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ Ma gdje god bili, okrenite svoje lice prema njenoj strani, to jest prema Kjabi u Meki. Ovaj ajet je ovaj, derogirao prethodnu kiblu i e, donio propis da se muslimani od tog momenta okreću prema Kaabi u Meki. Ovaj ajet je objavljen nakon što je poslanik ali salatu nam klanjao. Poslije toga neki čovjek je krenuo i prošao pored ljudi, ensarija, koji su klanjali. Ispričao im je šta se desilo, pa su okrenuli svoja lica prema Kaabi. To je dok su klanjali. To je ono što smo malo prije spominjali. 263. hadis govori o tome kada se prouči i kamet nema klanjanja drugog namaza osim propisanog. A ne bih radijallahu anhu ani nebi sallallahu alaihi sallam kal da ukimati salatu fela salata illa mektube. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi selleme rekao kada se prouči kamet za namaz onda nema nikakvog namaza osim farza. Znači za ovaj hadis se veže nekoliko propisa koji su veoma značajni. Znači ponovit ću hadis, kada se prouči kamet za namaz, onda nema nikakvog namaza osim farza. Pošto se desi nama, jel da nekada zakasnimo, pa ne klanjamo sunete, određene sunete koji dolaze prije farza, pa nam se desi da ih zanijetimo prije kameta, pa upola, jel klanjamo i kamet uči ili dođemo neposredno pred kamet, pa šta ću, kako ćemo postupiti, jel? pitamo se kako ćemo postupiti. Prije svega hadis govori o tome, o pokuđenosti započinjanja namaza, započinjanja namaza, na file namaza, nakon proučenog i kameta. Svejedno o kojoj se na fili radilo, bilo to neka obična, neodređena na fila namaz ili neki suneti, kao što su recimo ovaj sabahski suneti, kao što su podnevski i tako dalje. I ovo je stav većini islamskih učenjaka. Znači ako je i kamet proučen, pokuđeno je započinjati bilo koji drugi namaz, nego odmah pristupamo farz namazu. Druga situacija je kako smo počeli klanjati sunnet, recimo sabarski, pa e, zaučio i kamet, odnosno proučeni i kamet, islamski učenjaci, jedan dio islamskih učenjaka kaže da treba prekinuti namaz tako što ćemo predati selam na desnu i na lijevu stranu, da bi upotpunili, ako smo klanjali jedan rekat suneta, taj će nam se rekat ovaj, brojati, imat ćemo ga kao, ovaj, na, kao sevap na onome svijetu, jer počeli smo ga tekbirom, a završili salamom, zato se treba završiti salamom. Kad prekidamo namaz, predajemo selam. Ne onako prekinuti bez selama. Drugi dio učenjaka smatra da trebamo taj namaz do kraja klanjati, pod uvjetom da ne zakasnimo na prvi rekat. Prvi rekat, recimo, sabarskog farza. postavljaju taj uvjet. Ako smo sigurni da ćemo stići na prvi rekat, dovršit ćemo sabarske sunete. Imam Ebu Hanife smatra da ako nije klanjao Sali ako nije klanjao sabarske sunnete, klanjat će ih nakon i kameta u mesčidu. Znači, ako se ne boji da će zakasniti na drugi rekiat. Znači, došao je u džamiju, proučeni kamet. On će klanjati, a nije klanjao sabarske sunete, klanjat će sabarske sunete negdje u kraju mjesečida, ako se ne boji da će zakasniti na drugi rekiat, to je kod Ebu Hanife, jel? Dok Etheuri kaže, ako se ne boji da će zakasniti na prvi rekiat, Znači, on će klanjati sunete ako se ne boji da će zakasniti na prvi rekat. To malo prije sam spominjao. Međutim, kažem, džumhur ulemi, većina Lemi na stanovištu da neće otpočinjati nikakvu na filu ako je proučeni kamet. Pristupit će namazu i klanjati farz, jer je farz najbitniji i njemu najveću pažnju treba pristupiti. Zašto je poslanik Ali Salatu rekao da nema namaza ili nemojte klanjati nikakvu na filu ako je proučen i kamet za farz? Zbog toga što klanjač može, znači, da se klanjač od početka može posveti farz namazu, da pristupi zajedno sa imamom, da donese zajedno tekbir sa njima, znamo vrijednost prvog tekbira, da može proučiti dove na početku namaza, subhaneke i druge dove, i tako dalje, da ne propusti te fadilete, te vrijednosti. Bog toga, znači, zato što je namaz, farz namaz, on nam je naređen, dok su na file ili jeli, e, preporučene ili su pohvalne i tako dalje. Znači najispravnije mišljenje da ne treba započinjati nikakvu na filu ako je kamet proučen, pa makar mogao stići na farz, prvi ovaj, rekat farz namaza, jer u drugom se hadisu prenosi da je neki čovjek ušao u mesčit, pa je prvo sa strane, jeli, stao sa strane mesčita i klanjao dva rekata, pa je tek onda pristupio namazu sa Allahom i poslanikom, ali i i poslanik Ali kada je sklanjao, kada je završio namaz, upitao tog čovjeka koji namaz računaš? To je koji namaz računaš sad za farz? Onaj što si sklanjao sam ili onaj koji si klanjao sa nama? Htio ga je poslanik Ali na taj način koriti zbog tog njegovog postupka. Pa želeći mu kazati da je pogriješio, trebao je pristupiti odmah. Što se tiče suneta, saborski islamski učenjaci kao da se oni mogu naklanjati posle farza da se mogu naklanjati po, poslije farza. Znači najbitnije je da znamo da kada se prouči kamet nema namaza, nema na file, pristupamo farz namazu. Sljedeći 264. hadis govori o tome kada ljudi trebaju ustati na namaz nakon proučenog i kameta. To jest kada se prouči i kamet. Pa kaže Nebi Katadeta radijallahu anhu, kale, kale Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, Ida u salatu felate kumu hatta terauni. Ebu Katada radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi rekao kada se prouči i kamet nemojte ustajati sve dok mene ne vidite. Sve dok mene ne vidite. Mi znamo da je poslanik alaihi salatu vseleme imao odmah svoje sobe ili svoju kuću uz mesčit. Odmah izlazio je u mesčit. Znači na vrata je izlazio u mesčit oni koji su bili u Medini mogu to vidjeti, onda gdje je ukopan, to je bila njegova kuća. I odmah iz te kuće, i svojih soba kojima je stanovo izlazuje prema mihrabu koji nije udaljen neki desetak metara možda. Nije toliko od njegove kuće. Pa kaže i rekao je kada se prouči kamet nemojte ustajati sve dok mene ne vidite. Sve dok ne vidite mene da sam izišao od klanjam. A i kamet je uglavnom učio bilan. E sad Imamo i drugih hadisa koji govori jeli, različite hadise o ovoj temi, odnosno možemo u njima naći različitu praksu poslanika ali Pa kaže razlog je e, da ne bi dugo čekali na stajanju. Kada bi e, bio proučeni kamet, kada bi odmah ustali, može se desiti da poslanik ali odnosno da imam zakasni, nešto ga omete, e, hoće da obnovi, promijeni abdest ili tako dalje. To je bila praksa u ono vrijeme je li da bi proučili i kamet, pa bi se desilo nekada da poslanik zakasni sa namazom ili sa početnim tekbirom. E sad islamski učenjaci po ovome pitanju, jel kada treba ustajati na namaz, <clears throat> ima, imaju različita mišljenja. Većina uleme smatra da je steha lijepo ustati na namaz kada mu jezin počne sa ikametom. Dok počne sa ikametom, ustajati na namaz, i pri, uh, se u safove i ravnati safove, pripremat se za namaz. Dok Ebu Hanife i Ulema iz Kufe smatraju da će ustati kada jezin kaže hajja ala salat, to jest ustanite ili hajte na namaz. I kod nas je to, mogli, mogli se primijetiti običaj praksa u našim džamijama, jel? Da se ustaje na namaz kada jezin kaže hajja ala salat. Također Ebu, imam Ebu Hanife smatra da kada imam, e, kada mu ezin kaže kad kameti sala, kada prouči riječ kad kameti sala, da odmah nakon toga imam može donijeti početni tekbir. Da odmah nakon toga imam može donijeti početni tekbir. Međutim, Džumhur Leme, većina islamskih učenjaka smatra da će imam donijeti početni tekbir kada se prouči i kamet. Kada se prouči i kamet na osnovu hadisa, koji govori o praksi poslanika, alaihi salatu da je donosio početni tekbir kada bi i muezin završio sa ikametom. Sljedeći hadis govori također o učenju ikameta. Ikamet se uči kada iziđe imam. Anđabir jabir ibn samura radijallahu anhu kale kana Bilalan edvinu ida dehadet, fela yuqimu hatta yahruđa nabiju sallallahu alaihi sallam fa idha harađa kama salata hina ibn samura radijallahu anhu je rekao Bilal bi učio ezan kada bi sunce prešao polovicu neba, to je stezan za podne namaz, a i kamet ne bi učio sve dok poslanik, ali salatu wasalam, ne bi izišao jeli, svoje kući. Kada bi izišao i kada bi ga vidio, proučio bi kamet. Poslanik, ali salatu wasalam, da malo se vratimo na prijetodni hadis, kada se prouči kamet, nemojte ustajati sve dok mene ne vidite. Kažu da je Bilal iščekivao poslanika, ali salatu wasalam, i gledao kada će izići i on bi ga prvi vidio dok bi izlazio na vrata, jel, vidio bi ga i on bi odmah počinjao sa ikametom, ali je poslanik Ali Salatu sam nam rekao ljudima, ostalom svijetu, da ne ustaju dok ga ne vidi. Da ne ustaju dok ga ne vidi. Dok ga oni ostali ne vidi. Zbog čega? Zato što se nekada, moglo, nekada se dešavalo da je poslanik Ali Salatu Veselam nakon Bilalovog i kameta vraćao bi se u kuću zbog nekih potreba. Recimo zaboravi da, da nema abdesta ili se sjeti da je nečist pa se mora kupati, kao što ovaj, slijedi ovome mehadis, koji ćemo sada pročitati. Izlazak imama zbog kupanja poslije proučenog i kameta. To je razlog. Znači, bila bi proučio e, kamet kada bi vidio poslanika. Međutim, poslanik bi se sjetio nečega pa bi se vratio i onda bi ljudi stajali dugo bi čekali. Zbog toga je poslanik rekao nemojte ustajati dok me ne vidite da sam došao, jeli, da, da klanjam. Pa kaže Ebu Seleme ibn Abdurrahman ibn Auf prenosi da je čuo Ebu Hureyra, Ebu Hureyra radijal Anhu, da je rekao proučeni kamet za namaz. Ustali smo i poravnali safove prije nego što nam je Allahu poslanik sallallahu alejhi izišao. Znači to je bio slučaj, je Poslije toga je došao Allahu poslanik alejhi i stao na mjesto gdje klanja. Međutim, prije nego što je izgovorio početni tekbir, sjetio se i izišao. Nama je rekao, ostanite na svojim mjestima. Sjetio se da se mora kupati. Sjetio se da, znači, da je nečist, da se mora kupati. I onda im je rekao, ostanite na svojim mjestima. E to je razlog ovog prethodnog hadisa. Čekali smo sve dok nije došao. Okupao se i sa glave mu je kapala voda. Donio je počini tekbir i klanjao nam. Oni su ustali e, i čekali poslanika alaihi salatu wasalam i on se vratio, okupao se na brzinu. To je bilo sigurno, nije više bilo nekoliko minuta, Je dovoljno je pri gusulu da se samo saperim vodom. Jel? Pri gusulu je dovoljno da se samo saperim vodom, jer kaže u ovom slučaju nije ponovljeni kamet. I kamet ponovljen, što znači da je između onog proučenog i kameta i momenta kada je poslanik alaihi salatu wasalam izišao, proteklo malo vremena, nekoliko minuta. da, da je to potrajalo duže i kamet bi morao biti ponovo proučen, jer obnovljen, ponovljen. E to je znači razlog e, zbog kojeg je psanik Ali sam govorio ne ustajte dok mene ne vidite. Sljedeći hadis, to će biti večeras, zadnji hadis 267. govori o poravnavanju safova, pa kaže Ebu Mesud radijallahu anhu je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve bi nas tapšao po ramenima prije namaza i govorio bi poravnajte se i nemojte se razjedinjavati, pa da vam Allah, pa da vam se srca razjedine, neka iza mene stanu od vas punoljetni i razumni, to jest oni naj, najpametniji, jeli, i sve tako redom, sve tako redom. Ebu Mesud je rekao, vi ste danas najviše razjedinjeni. Vi ste danas najviše razjedinjeni. Znači ovaj hadis govori o jednom, jednoj praksi poznaniku ali i na poravnavanju safova, koja upotpunjava namaz. Koja upotpunjava namaz, poravnavanje safova je naređeno zbog toga što time upotpunjavamo svoj namaz. Ako su safovi krnjavi, šuplji, heravi, namaz je nije potpun, ali nije pokvaren. Mi možemo klanjati i u heravom safu i u neupotpunjenom safu, ali nam namaz neće biti pokvaren. Poslanik Ali Salat Veselam je ovu praksu prenio na svoje jel, ashabe, holefaje rašidi i na sve imame od njegova umeta koji i danas dan ovu praksu sprovode i poravnavaju safove jeli, kada klanjaju zajednički namaz i namaz u džematu. Ovim bi završili, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pouči našoj vjeri i da ove trenutke upiše u stranice naših dobrih dijela, da nam poveća naše znanje i da nam obriše oprosti naše grije. hada,